Penktas skirsnis. Tada jis atsistojo visų ūgių ir įsirėmęs į šonus, vėjo taršmais plaukais, įsmeigęs akis išaugančius gvardiečius užtraukė. Visi gyventojai Nantero galvos neteko per Volterą. Visi piliečiai paleso, kvailioti ėmė dėl ruso. Paskui jis paėmė pintinę, susidėjo atgal išbirusių šovinius, nepalikęs ne vieno ir ėmė slinkti išaudančiųjų pusę, ketindamas ištuštinti dar vieną šovininę. Ketvirtoji kulka prazvimbė pro šalį, Gavrošas dainavo toliau. Esu neponiškų manierų ir tuo aš kaltinu Volterą. Esu aš bėdžius ir dėl to jų kaltas vienas tik ruso. Penktai kulkai pavyko iš jo ištraukti trečią kupletą. Tarnų karieto žirgo bėro aš neturiu vis per Volterą. Man nedale tikra sesuo, kišenės tuščios dėl ruso. Šitaip truko gana ilgai. Reginys buvo širpus ir jaudinantis. Apšaudamas Gavrošas tarytum tyčiojosi iš šaulių. Atrodė, kad jam labai linksma, žvirblis užkabinėjo medžiotojus. Į kiekvieną salvį jis atsakinėjo naujų kupletų. Jie šaudė į jį be paliovos ir vis nekliudė. Nacionaliniai gvardiečiai ir kareiviai taikydami jį juokėsi. Jis atsiguldavo, paskui atsitiesdavo, pasislėpdavo kampe už durų, vėl iššokdavo, dingdavo, pasirodydavo, nubėgdavo, sugrįždavo – erzindamas kartečią, rodydamas jai ilgą nosį, vis tuštindamas šovinines, grovdamas patronus ir juos kraudamas į savo pintinę. Sukilėliai sekė į akimis, netekė iš baimį žado. Visa barikada virpėjo, o jis kaip niekur nieko traukė savo dainuškas. Tai buvo ne vaikas, ne vyras, o tarsi koks keistas mažutis burtininkas. Kažkoks nykštukas nepažeidžiamas mūšyje. Kulkos lėkė į jį, bet jis buvo mitresnis už jas. Gavrošas tarytum žaidė su mirtimi kažkokias klaikias gužines. Kiekvieną kartą, kai giltinė prie jo prisertindavo, jis jai duodavo spriktą. Vis dėlto viena kulka matyt geriau nutaikyta, o gal apgaulingesnė už kitas, galiausiai kliudė tą žaltvykslę. Visi pamatė, kaip Gavrošas susverdėjo, paskui susmuko. Visa barikada aiktelėjo kaip vienas žmogus, tačiau šiame pigmėjuje slipėta antėjo – Gamenui paliesti gatvės grindinį yra tas pat, kas milžinui paliesti žemę. Vos prakrytęs gavrošas vėl tuoj atsitėsi. Jis liko sėdėti ant žemės, ilga kraujo čiurkšlelį vagojo berniuko veidą, pakėlęs abi rankutės aukštyn, jis pažvelgė į tą pusę, iš kur buvo paleista šūvis ir užtraukė. Širdis krūtinėje nustėro, krintuo žemėn per Volterą. Nelinksma vargšui vis dėl to, o kas tuo kaltas vien, dainuškos gavrošas neužbaigė. Kita to patie šaulio kulka jam žinai nutraukė. Šį kartą gamenas parkrito kniupščias ant grindinio ir daugiau nebesukrutėjo. Didi šio vaiko siela įskrido. Nuoroda antėjas graikų mitologijoje gėjos žemės sūnus, kuris prisilietęs prie žemės semdavos iš jos jėgų ir todėl buvo nenugalimas mūšiuose. Heraklis jį įveikė pakėlęs į orą. Nuorodos pabaiga. 16 skyrius, kai brolis tampa tėvų. Tuo pat metu Liuksemburgo sode, juk mes nieko negalime išleisti iš akių šioje dramoje, ėjo susijėmė už rankų du berniukai. Vienam galėjo būti septyneri metai, antram penkeri. Peršlapė nuo lietaus, jie kiūtino saulėtą alėjų pusę. Didesnys įsivedėsi mažiuką, jėdu buvo apdriskiai ir išbaliai ir atrodė kaip pilki paukščiukai. Mažesnysis zvygė, noriu valgyti – Vyresnysis nutaisęs globėjo miną vedėsi broliuką kairiąją ranką, o dešinėje laikė vitelę. Jie buvo visai vieni sode, sodas buvo tuščias, nes dėl sukilimo mieste policija liepė užrakinti vartus. Čia stovyklavusi kariuomenė jau buvo išėjusi kautis. Kaip tie du vaikai čia pateko? Galbūt jie paspruko iš prastai saugomos sargybos posto, galbūt pabėgo iš kokio nors gatvės balagano, įsitaisiusio netolino čia prie pragaro – užkardo observatorijos aikštėje ar gretimame kryžgatvyje, kur stūkso aukštas frontonas su užrašu Invenerunt parvulium panis involutum. Rado kūdikį vis tiklai suvystyta. Lotyniškai. Galbūt vakar vakare uždarant parką jie apgavo budrius sargus ir pasislėpė nakčiai kokiame nors paviljone laikraščiams skaityti. Šiaip ar taip jie bastėsi, kur jiems šaudavo į galvą ir atrodė visiškai laisvi. Jei vaikas lankioja kur tinkamas ir atrodo visiškai laisvas, tai reiškia, kad jis pasimetęs. Tie du vargšai mažiuliai iš tikrųjų buvo pasimetę. Tai buvo tie patys berniukai, kuriais, kaip skaitytojas atsimena, Gavrošas tiek rūpinosi. Ponui Žilnormanui primesti tenardie vaikai, anksčiau gyvenę pas Manijoną, dabar buvo tarsi lapai nukritę nuo nulūžusių šakų ir vėjo gainiojami žemę. Jų drabužėliai manjonos laikais tokie švaručiai, puikiai rekomendacija pono Žilnormano akise, nunai buvo virtęs karmalais. Dabar šios būtybės priklausė prie vadinamųjų beglobių vaikų, kurios policija registruoja, renka, pameta ir vėl atranda Paryžiaus gatvėse. Tik tokią neramę dieną tie varkšeliai ir galėjo atsidurti šitame sode. Jei sargai būtų tuos driskius pastebėję, beregint būtų išvarę lauk. Mažyčiai elgetos neleidžiami į viešuosius sodus – o juk reikėtų pagalvoti, kad jie, kaip ir kiti vaikai, turi teisę grožėtis gėlėmis. Šie du čia pateko tik dėl to, kad buvo uždaryti sodo vartai. Jie nusižengė taisyklėms, jie įsmuko į parką ir čia pasiliko. Užrakinti vartai sargams neduoda teisės pasišalinti, apsauga tarytum tebetveria, bet jau yra susilpnėjusi ir lyg atslūgusi. Prižiūrėtojai patys pagauti visuotinio nerimo ir labiau susidomėję tuo, kas dedasi anapus sodo tvoros negu pačiame sode, jau nebežiūrėjo parko ir pražiopsojo šito du nusikaltėlius. Praeitą dieną lyjo truputį netgi ir šį rytą, tačiau birželio liūčių niekas neima domėn. Valandai praėjus paudros beveik negalima pastebėti, kad šį šviesi nuostabi diena buvo apsipylusi ašaromis. Vasara ašaros taip pat greitai išdžiūsta nuo žemės, kaip ir nuo vaiko krostelių. Vasaros saulėgražos metu ryški vidurdienio šviesa, jei galima tai pasakyti, jūs keurai perverė. Ji viską apgožė, ji prisispaudžia ir priglūsta prie žemės lyg čiulptėje čiulpė. Sakytumei, saulė kankina troškulys. Liūtis jai tarytum stiklas vandens, lietų jį išgeria vienu mauku. Rytą dar visur tekėjo upelį, o po pietų visur dulka. Nieko nėra žavingesnio už lietaus nuplautus ir saulės spindulių nušluostytų žalumynus koks šiltas šviežumas. Soda ir lankos, kai šaknys očios vandens, o žiedai saulės spindulių tampa lyg kvepalų indų ir skleidžia visų žemės aromatus. Viskas juokiasi, dainuoja ir skleidžiasi. Jūs jaučiate saldų svaigulį. Pavasaris rojaus priengi, saulė padeda žmogui kesti ir laukti. Yra žmonių, kurie nieko daugiau nei nereikalauja. Yra būtybių, kurios gerėdamos į dangaus žydrynę sako, to mums pakanka – Yra svajotojų pasinėrusių į stebuklų pasaulį, kurie taip dievina gamtą, jog palieka abejingi blogiui ir gėriui. Visatos kontempliatorių visiškai indiferentiškų žmogui, nesuprantančių, kam reikia rūpintis kažkokiais alkstančiais, kažkokiais vargšais padarais, neturinčiai žiemos metu kuo apsirengti, kam reikia rūpintis lygos iškraipytų vaiko stuburų, ligonio patalų, palėpę, kalėjimo kamerą, nuo šalčio drebančių mergaičių skarmalais. Kam reikia dėl to sielotis, jei galima svajoti po medžiais? Tie nusaikus protai yra siaubingi, jie beširdžiai ir visų kuo patenkinti. Keistas dalykas, jiems užtenka begalybės. Didų žmogaus veržimas įsibaigtinumą, kurį galima apvaldyti, jiems nežinomas. Baigtinumas suponuojas progresą. Šis prakilnus darbas nedomina jų minčių. Visa, kas netobula, kas kilia iš dieviškumo sandirmi su žmogumi – begalybės su baigtinumu jų nedomina. Jei tik jie gali savo ramiai stovėti prieš bekraštę erdvę, jiems to ir užtenka. Jie nepažįsta džiaugsmo, jiems žinoma tik ekstazį, kontempliacija, štai jų gyvenimas. Žmonijos istorija jiems tik viena visatos dalelytė, visuma čia nesutelpa, tikroji visuma pasilieka laukia. Kamgi tada domėtis tokių mažmožių kaip žmogus – Žmogus kenčia galimas daiktas, bet jūs pažvelkite į užtekantį Aldebaraną. Nuoroda Aldebaranas – raudona pirmo dydžio žvaigždė jaučio žvaigždynė. Nuorodos pabaiga. Motina nebeturi pieno, naujagimis miršta. Man tai nerūpi, bet tik jūs pasigrožėkite, kokią nuostabę rozetę sudaro, žiūrint pro mikroskopą pušies, brazdo griežinėlis. Ar galima su jo lyginti plonitėliausius mesginius? Tokie mąstytojai užmiršta mylėti. Zodijakas tiek traukė jų dėmesį, jo kliudo jiems matyti verkiantį kūdikį. Dievybė jiems užtemdo sielą. Tai atsijų protų giminėje menkų ir drauge didžių. Toks buvo Horacijus, toks buvo Getė, galbūt net Lafontenas. Tai nuostabus begalybės egoistai, abejingi žmonių kančių stebėtojai. Jei gražus oras, jie nemato Nerono. Jiems saulė nustelbė liepsnojantį laužą. Jie net egzekucijoje ieško šviesos efektų. Jie negirdi nei šauksmo, nei raudojimo, nei priešmirtinio gargesio, nei aliarmo varpų gaudimo. Jiems viskas puiku, jeigu laukia gegužės mėno. Jie visko patenkinti, jei viršum jų galvos plaukia purpuriniai ir auksiniai debesėliai, ir jie tvirtai apsisprendė būti laimingi, kol spindė žvaigždis ir čiulbės paukščiai. Tai nelemti laimės kūdikiai. Jie patys nesižino, kad yra verti pasigailėjimo, o juk tai tiesa. Kas neverkia, tas nieko nemato. Jie kelia nuostabą ir pagailą, kaip keltų pagailą ir nuostabą toks padaras, kuris būtų kartu diena ir naktis, šviesa ir tamsa, kuriam vietoje akių kaktos viduryje spindėtų žvaigždė. Kai kieno nuomonė šių mąstytojo bejingumas ir yra aukščiausioji filosofija – Tesie, tačiau šiame jų pranašume glūdi sunkus negalavimas. Galima būti nemirtingam ir kartu šlubam. Pavyzdžiui, vulkanas. Nuoroda. Vulkanas ugnies yra matų dievas romėnų mitologijoje. Olimpo kalvis, graikų Hefaistas. Jis gimęs negražus ir jo motina jį dėl to norėjusi įmesti jūrą, bet jis nukritęs ant Lemno salos ir susilošinęs koją. Nuorodos pabaiga. Galima būti antžmogiu ir drauge būti nepakankamai žmoniškam. Gamtai būdinga begalinė netobulybė. Kas žino, ar pati saulė nėra akla. Bet kuogi tada tikėti? Solem kvizdicere falsum audeat. Kas išdrys pasakyti, kad saulė melaginga, latiniškai, Vergilijus Georgikos. Vadinasi, kai kurie genijai, kai kurie antžmogiai, žmonės žvaigždės taip pat gali klysti – Vadinasi ir tai, kas yra ten viršum viso ko, pačioje aukštybėje zenite, tai, kas siunčia žemėje tiek šviesos, gali matyti menkai, matyti mažai, visiškai nieko nematyti. Ar dėl to nereikia prarasti viltį? Ne, nereikia. Bet kasgi tada yra aukščiau už saulę? Dievas. 1832 m. birželio 6 dieną apie 11 val. ryto vienišas ir ištuštėjęs Liuksemburgo sodas buvo žavus. Skaičio saulės nutviekstys trižomis eilėmis susodinti medžiai keitėsi su gėlynais, svaigiu aromatu ir akinančiomis spalvomis. Šakos vidurdienio saulės apsvaigintos tartum geidė apsikabinti. Klevų lapose kliaugėjo pečelando, žvirbliai džiūgavo, geniai straksėjo medžių kamienais ir kaukšėjo snapais į sutrukinėjusią žievę. Ilgose gėlių lysvėse teisėtai viešpatavo iš didžios lelyjos. Nėra dieviškesnio aromato už baltumo aromatą. Dvelki svaigi gvazdikų kvaptis. Senos dar Marijos medičių laikų varnos meilavosi aukštų medžių viršūnėse. Saulė auksino ir purpurinė ugnimi tvieskė tulpes, kurios yra nekas kita kaip gėlėmis paverstos liepsnos. Visur aplinkui tulpių kerus, tarytum šių ugninių gėlių žiežirbos sukosi bitis. Viskas džiugino ir linksmino širdį, net kybantis dangui debesėliai. Anaip tol negazdino grėsintis naujas lietus, kurio taip troško pakalnutis ir sausmedžiai. Žemai skraidančios krevždutis mielai jį pranašavo. Visa, kas ten buvo, alsavo laimė, gyvenimas maloniai kvepėjo, visa gamta dvelkė romybę, užuojautą, pasiruošimu padėti tėviškų rūpeščių, glamone, aušra. Mintis dangaus įteiktos buvo švelnios įdbučiuojama kūdikio rankutė. Statulos po medžiais, nuogos ir baltos atrodė vilkinčio šešėlių drabužiais, vietomis už šviesos properšomis. Saulė tarytum įskutus suplėšė tų deivių apdarus. Nuo jų iš visų pusių karojo spindulių pluoštai. Aplinkui didį baseiną žemė jau buvo tokia išdžiūvusi, jog atrodė beveik išdeginta – pūtė vėjelis, keldamas kai kur nedidelius sukūrėlius dulkių, keletas pageltusių lapų užsilikusių nuo pernykščio rudens, tarytum išdikaudami, džiaugsmingai vaikėsi vieni kitus. Šviesos gausybėje glūdėjo kažkas raminamo. Viskas buvo sklidina gyvybės, sulčių, kvapties, šilumos, garų. Po gamtos kraiste tarsi matyti mateis lypint neįsiamama kūrybo šaltinį. Meilis kupinose dvelgsmuose visame šių atspindžių bei atšešėlių mirgesy Beribėme spindulių sklydime begalinėje srovenančio aukso versmėje jautei neįsenkamą dosnybę, o pro visą šią prabangą lyg prožiruojančią liepsnų uždangą regėjai dievą, žvaigždžių milijonierių. Smėlio dėka nesimatė nedėmelis purvo, lietaus dėka neregėjai nekrislelio dulkių. Gėlės, ką tik įsipraususios, aksoma, šilka, žydris, auksas, kuriais žemė išpošė gėles švietės kaiščiausiai, Visa ši prašmatnybė alsavo tyrumu. Sode viešpatavo didi palaimingos gamtos tyla, dangiška tyla, kurios netrikdo tūkstančiai melodijų, paukštukų burkavimas lizduose, bičių dusgėjimas, vėjo dvelkimas. Visa pavasario metų harmonija susiliejo žavingame chore. Pavasario pradžios ir pabaigos balsai čia pasigirsdavo, čia vėl nuščiūdavo. Grakščiai kaitydamiesi baigė žydėti alyvos, kleidė žiedus jazminai – Kai kurios gėlės pasivėlavo, kai kurie vabalėliai atsirado per anksti. Raudono berželinio draugelio avangardas broliavosi su baltų gegužinių draugelių ar jergardų. Platanai keitė savo žievę, nuo lengvo vėjelio bangavo vešlus kaštanų vainikai. Viskas buvo puiku. Veteranas iš gretimų kareivinių žiūrėdamas pro tvorą į sodą kalbėjo, štai ir pavasarį stovi rikiuoti paradinę uniformą. Visa gamta pusryčiavo, Visa gyvyje buvo pakviesta prie stalo. Valgymo metui didelė mėlyna staltise užsiklojo dangus ir didelė žalia staltise žemė. Saulė švietė adžiorno, skaiščiai, itališkai. Dievas vaišino visatą. Kiekvienas sutvėrimas gavo savo maistą ir pašarą. Laukiniai balandžiai turėjo kanapių, kikiliai sorų, dagiliai vedrynų sėklų, liepsnelis vikšrų, bitės žiedų, musis infuzorijų – bukasnapis, musių. Tiesa, jie ryjo vieni kitus, čia ir glūdi gėrio ir blogio paslaptis, bet ne vienas padarėlis neliko alkanas. Du apleisti mažiuliai pateko prie didžiojo baseino ir viso šio blizgesio truputį išgazdinti, klausydami instinkto, kuris vargšiai silpnai būtybėlė atsidūrusi prieš visą kasdiduką ir negyvą, liepia tuo įslėptis, užsiglaudė už gulbių namuko. Kartas nuo karto siūptelėjus vėjų pasigirsdavo neaišku šauksmai, klegesys, balsų šurmuliavimas, tarškus poškėjimas, šaudimas iš šautuvų ir sunkus dundesys, pabūklų trenksmas. Viršum stogų iš galių pusės kilo dūmai. Tolumoje gaudė varpas tarytum šaukdamasis pagalbos. Vaikučiai atrodė nepastebėjo to triukšmo. Mažesnysis nuolat kartojo pusbalsių noriu valgyti – Beveik tuo pat metu, kaip ir tie du vaikai, prie didžiojo baseino prisertino kita pora. Kokių penkisdešimties metų storulis vedėsi už ranko šešerių metų storulį. Greičiausiai tėvas su sunumi. Šešerių metų dručkis laikė rankoje saldžią vandelę. Tais laikais daugelis gretimų gatvių princesės gatvės, pragaro gatvės gyventojų, turėjo Luksemburgo sodo raktą, kuriuo naudodavosi tomis valandomis, kada parko vartai būdavo užrakinti. Privilegija ilgainiui panaikinta. Tėvas ir sūnus be abejo gyveno viename iš tokių namų. Du mažučiai driskiai pamatė ateinantį poną ir pasistengė dar toliau nulysti. Tai buvo kažkoks buržuas rasi tas pats, kurį čia prie didžiojo baseino Marijus savo meilės karštlygėje buvo girdėjęs patariant savo sūnui vengti nesaikingumų. Iš pažiūros tai buvo išauklėtas ir kartu pasipūtė žmogus, nuolat šypsančią burną. Jis negalėjo mat jos užčiaupti, tokia sustingusi šypsena atsirandanti tuomet, kai per nelik įsivyščiusiam žandikauliui tarytum nepakanka odos, daugiau apnuogina dantis negu atveria sielą. Vaikutis, kuris laikė sugniaužęs rankoje prakastą bandelę, atrodė tiesiog nupenėtas. Berniukas maišto proga buvo apvilktas nacionalinės gvardijos uniformą, o tėvas atsargumo dėliai vilkėjo civiliniais rūbais. Tėvas ir sunus sustojo prie baseino, kuriame pliuškavosi dvi gulbės. Šis buržuo atrodė itin mėgo gulbės, jis buvo panašus į jas tuo, kad vaikščiojo irgi kripuodamas. Šią akimirką gulbės plaukioja, o tatai svarbiausias jų menas, todėl jos buvo žavingos. Jei tie du mažučiai vargšeliai būtų klausėsi ir jų amžius būtų jiems leidę suprasti panašias tiesas, tai jie būtų galėję įsidėmėti išmanaus vyro pamokymus. Tėvas kalbėjo sūnui. Išminčius pasitenkina mažu. Imk pavyzdį iš manęs, sūnau, aš nemėgstu prabangos. Aš niekuomet savo rūbų nepošiu nei auksų, nei brangiais barškučiais. Tokį dirbtinį blizgis aš palieku žemo protinio lygio žmonėms. Šią akimirką neaišku triukšmas klindantį iš galių pusį sustiprino varpų gaudimas ir žmonių riksmai. Kas čia? klausė berniukas. Tai Saturnalijos, atsakė tėvas. Nuoroda Saturnalijos šventė senovės Romoje dievo Saturno garbei, kurios metu buvo ruošiami kelias dienas trunkantieji pasilinksminimai, puotos bei aukų atnašavimai šventovėse. Nuorodos pabaiga. Staiga jis pamatė tuodo apiplyšėlius, užsiglaudusius už žalio gulbių namuko. Na, mat, prasideda, sumurmėjo jis ir patilėjęs pridūrė, anarchija skverbėsi jau net į šį sodą. Tuo tarpu sunus atsikando bandelis, įspjovė kasnį ir nei iš jo, nei iš to ėmė žliumti. Ko tu verki, paklausė tėvas. Nebenoriu daugiau valgyti, atsakė vaikas. Tėvas dar labiau įsivėpė. Bandelę gali valgyti ir nebūdamas alkanas. Ta bandelė man įkirėjo, jis užėdėjusi. Tu jos nebenori? Ne. Tėvas parodė jam į gulbės. Mesk ją šitiems plėvekojams. Vaikas vyravo. Jeigu pačiam nesinori bandelės, tai dar nebūtina ją kam atiduoti. Tėvas kalbėjo toliau, būk humaniškas – reikia gailėtis gyvūnų. Ir paėmęs į sunaus bandelę, numetė ją į baseiną. Bandelė nukrito gana arti kranto. Gulbis buvo toli baseino viduryje ir gaudė vandenyje kažkokį grobį. Užsiemusios to jos nematė nei buržuaniai saldaus pirago. Pabūgęs, kad bandelė štai ims ir nuskęs, susijaudinęs, kad jį veltui žus, buržuoja ėmė visaip mostaguoti rankomis ir galų gale patraukė į save gulbių dėmesį. Jos pastebėjo kažką plūduriuojant vandens paviršyje, apsigrėžė kitų bortų kaip tikri laivai ir išlėto leidosi į bandelę didingą, ore povizą derančią prie baltutėlės šių paukščio aprangos. Jos pamatė jūros signalus ir plaukė į mus visomis būrėmis, tarė buržuo labai patenkinta savo samojų. Šią akimirką tolimas miesto sambrūzdis taiga dar padidėjo. Šį kartą jis buvo grėslus. Atsitinka, jog vėjo gūsis itin aiškiai atneša garsus. Šį kartą siūptelėjęs dvelgsmas leido išgirsti būgno tratėjimą šauksmus, šautuvų salvės, kurioms kraupiai pritarė aliarmo varpų gaudimas ir patrankų greusmas. Tuo pat metu juodas debesis staiga uždengi saulę. Gulbės dar nebuvo priplaukusios prie bandelės. Eime namo, tarė tėvas, ten atakuoja tuilry. Jis vėl paėmė sūnų už rankos, paskui kalbėjo toliau. Nuo tuilry iki Liuksemburgo yra tik toks atstumas, kaip nuo karaliaus iki pero. Tai netoli. Tuo išūviai pasipils kaip lietus iš dangaus. Jis pažvelgė į debesį, o gal ir tikrasis lietus pasipils – Pats dangus įsikiš, jaunesnioji dinastijos šaka pasmerkta, eime greičiau. Aš norėčiau pažiūrėti, kaip gulbi sulės bandelę, tarė vaikas. Tėvas atsakė, ne, tai būtų neišmintinga. Ir nusivedė mažai buržuą. Nenorom palikęs gulbes, sūnus dairis į baseiną, kol tas eidingų žalėjos pasisukimo. Tuo metu draugė su gulbėmis prie bandelės prisertino du mažiukai paklydėliai. Bandelė plūduriavo vandens paviršyje. Mažesnysis žiūrėjo į piragą, didesnys žiūrėjo į nueinantį buržuą. Tėvas su sunumi dingo painiose alėjose vedančiose prie didžiųjų laiptų medžių masyvę palei princesės gatvę. Kai jie išnyko vaikams iš akių, vyresnysis bematant atsigulė kniupščias prie baseino krašto ir įsikibęs į kairiąją ranką pasviręs virš vandens ir vos į jį nekrisdamas, ištisi dešinėje ranką su vytelę į piragą. Pamačiusios priešą gulbės ėmė irti sparčiau, krūtinę rėždamos vandenį ir keldamos vilnis. Mažajam žvejotojui tatai labai praverti, gulbių sukeltas koncentriškas vandens bangavimas, bandelę pastumėjo prie berniuko ir rykštelės. Nespėjus dar gulbėms prisirti, Vitelė pasiekė piragą. Berniukas smarkiai pliaukštelėjo Vitelę į vandenį, pabaidė gulbes, pasigrėbė bandelį ir atsistojo. Piragas buvo sumirkęs, bet vaikus kankino alkis ir troškulys – Vyresnysis perlaužė bandelę į dvi dalis, didesnį ir mažesnį. Patsai pasiėmė mažąją, o didžiąją atidavė mažajam broliukui tardamas. Šia usikimšk savo vamzdį. 17 skyrius Mortus pater filium moriturum expectat. Mirės tėvas laukia einančio mirti sūnaus. Lotiniškai. Marijus galvotrukščiais puolė iš barikados į gatvę. Kombefera šoko paskui jį, bet jau buvo per vėlų. Gavrošas gulėjo nebegyvas. Kombeferas atnešė į barikadą pintinę su šoviniais, Marijus atnešė vaiką. Deja, galvojo jis, štai kuo aš atsilyginau sūnui už tai, ką jo tėvas padarė mano tėvui. Tenardie išnešė mano tėvą gyvą, o aš išnešiau jo vaiką nebegyvą. Kai Marijus su Gavrošu ant rankų sugrįžo į redutą, tai jo veidas buvo pasruvęs kraujais kaip ir vaiko. Kulka jam brūkštelėjo per galvą tą akimirksnį, kai jis lenkėsi prie Gavrošo. Jisai to nė nepastebėjo. Kurfeirakas nusirišo savo kaklaskarę ir ją sutvarsti Marijui kaktą. Gavrošą jie paguldė ant to paties stalo, ant kurio gulėjo Mabefas ir abu du kūnus apklojo juodų šalikų. Jo išteko seneliui ir vaikui. Kombeferas išdalijo pintinį atsineštus patronus. Kiekvienam vyrui teko po 15 šovinių. Žanas Valžanas tebetūnoje nejudėdamas toje pat vietoje ant akmeninio stulpelio. Kai kombeferas jam atkišo 15 šovinių, jis pakratė galvą. Retas keistuolis tyliai tarė kombeferas Anžolrasui. Būdamas barikadoje, jis įstengė nesikauti. Tik tas jam nekliudo ją ginti, atsakė Anžolrasas. Ir herojų tarpe pasitaiko originalų, tarė kombeferas. O kur feirakas, kuris girdėjo jų kalbą, pridūrė, šis kitos rūšės, negu dėdė Mabefas. Reikia pažymėti, kad apšaudimas nelabai trikdė barikados gynėjus. Kas pats niekomet nėra pabuvojęs gatvių kovų su kurietas, negali įsivaizduoti, kaip keistai jose kaitaliojasi ramumo valandėlis su konvulsiškais trūkčiojimais. Barikados viduje žmonės vaikšto iš vieno galo į kitą, šnekasi, jokauja, slankioja – Vienas barikados kovotojas pačioje kartečiais ugnyje štai ką pasakė mūsų pažįstamam. Čia mes esame lyg viengungio vaišyse. Kartojame, šanvrėry gatvės reduto viduje atrodė labai ramu. Visos pavojaus peripetijos ir fazės jau buvo pergyventos, ar greitai turėjo baigtis. Padėtis iki šiol kritiška tapo grėsli, o dabar veikiausiai turėjo virsti beviltišką. Kuo labiau horizontas neaukėsi, tuo didesnis herojiškumo spindesys švietė barikadą. Joje dominavo rustusis Anžol Rasas, kurs laikėsi taip, kaip jaunas partietis pašventė savo kalaviją niuriam epidoto genijui. Epidotu spartiečiai vadino Zeusą. Kombeferas su prijoste tvarstė sužeistuosius. Bosuėjai ir feji gamino šovinius, naudodami išteklius parakinės, kurią Gavrošas buvo nukabinės nuo užmušto kapralo – ir bosioje kalbėjo apie jį. Mums netrukus teks paimti diližaną kelionę į kitą planetą. Kur feirakas pasilenkęs jaukioje plotmėje prie grindinio akmenų greta Anžel Raso, rūpestingai nelyginant jauna mergina mielus niekučius, dėstinėjo ir tvarkė savo arsenalą, kurį sudarė lasdas už pagaviduje, šautuvas, du balniniai pistoletai ir vienas kišeninis vadinamas priktu. Žanas Valžanas, paskendęs mintyse, tylėdama žiūrėjo į sieną priešai save. Vienas darbininkas šniūrų rišosi ant galvos šiaudinę tetos išlų skrybelę plačiais kraštais, kad negaučiau saulės smūgio, aiškinosi jis. Jaunuoliai iš Ekso, kugurdos, linksmai plepėjo tarp savęs, tarsi skubėdami paskutinį kartą lygivalės išnekėti savo gimtają tarme. Žolynų nusikabinės nuo sienos našlės išlų veidrodį jame tyrinėjo savo liežuvį. Keletas kovotojų užtikė viename indaujos stalčiuje supelyjusių plutelių, jas godžiai graužė. Marijus susirūpinęs galvojo, ką jam netrukus pasakys tėvas aname pasaulyje. 18 skyrius vanagas tampa grobiu. Atkreipkime dėmesį į vieną barikadoms būdingą psichologinį reiškinį. Neturime praleisti nieko, kas charakterizuoja šį nepaprastą gatvių karą. Mes ką tik pažymėjome stebėtiną sukilėlių ramumą, o vis dėlto barikada atrodo lyg kokia vizija tiems, kurie joje yra. Pilietinėme kare slypi kažkas apokaliptiško. Tiršta nežinomybės migla aptraukė baisingus liepsnos tvyksnius. Liaudė sukilimai tokie pat myslingi kaip sfinksas ir tam, kuris yra kovojęs barikadose, atrodo, kad jis regėjo sapną. Kalbėdami apie Marijų mes papasakojame, ką tokiomis valandomis pergyvena žmonės, ir mes pamatysime tokios būsenos padarinius, tai daugiau ir kartu mažiau negu realusis gyvenimas. Išėjęs iš barikado žmogus nebeatsimena, ką ten matė. Jis ten buvo baisus ir pats to nežinojo. Aplink jį kovojo idėjos įgavusio žmogaus pavidalą. Jo galva švietė ateitie šviesa, tenai tysojo lavonai ir švaistis iš mėklos – Valandos linko ilgos be galo lyg ištis amžinybė. Žmogus tarytum pergyveno mirtį.